يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون enyi mlioamini mcheni mwenyezi mungu na kila nafsi angalie inayoyatanguliza kwa ajili ya kesho. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari ya yatenda Wala takunu kalladhina nasullaha ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu na yeye akawasahaulisha nafsi zao hao ndiyo wapotovu la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun hawawi sawa watu wa motoni na watu wa peponi watu wa peponi ndio wenye kufuzu law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون lau kuwa tumeiteremsha hii Qur'ani juu ya mlima basi bila ya shaka ungeliuona ukinyenyekea ukipasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanur rahim Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana yeye ndiye mwingi wa rehma mwenye kurehemu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru سبحان الله عما يشركون Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu. Mfalme, mtakatifu, mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake, mwenye nguvu, anayefanya analolitaka, mkubwa, ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomshirikisha nayo. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم yeye ndiye mwenyezi Mungu muumbaji mtengenezaji mtia sura mwenye majina mazuri kabisa Kila kilioko katika mbingu na ardhi kinamtakasa naye ni mwenye kushinda mwenye hikima. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi mlioamini jiwekeni kinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kujilazimisha kumtii yeye na kila nafsi zingatie amali gani ya kuikadimisha kwa ajili ya kesho. Na jilazimisheni kumcha Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari vilivyo kwa yote miatendayo Naye atakulipeni kwa hayo. Enyi waumini, msiwe kama wale waliosahau haki za Mwenyezi Mungu na yeye akasahaulisha nafsi zao kwa kuwajaribu kwa mitihani. Na wakawa hawajui linalowafaa na linalowadhuru. Hao ndio waliotoka wakacha utifu wa Mwenyezi Mungu. Hawa sawa watu wa motoni wanaoteswa na watu wa peponi wanaoneemeshwa. Watu wa peponi peke yao ndio wenye kufuzu kwa kila walipendalo. Lau tungeliteremsha hii Kurani juu ya mlima wenye nguvu, basi ungeliuona huo mlima juu ya nguvu zake. Unanyenyekea na unapasuka kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Na hiyo ni mifano tunawaelezea watu ili wapate kuzingatia matokeo ya mambo yao. Yeye Mwenyezi Mungu ambaye hapana wa wa kikweli isipokuwa yeye peke yake, mwenye kujua lililopita na lilioko sasa. Yeye ndiye mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Yeye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye, mwenye kumiliki kila kitu kwa hakika, aliyesafika na kila upungufu aliyetakasika na kila lisiyomwelekea, mwenye kusalimika na yote ya upungufu, mwenye kuwaamini na kuwasadiki mitume wake aliyowapa nguvu kwa miujiza, mlinzi, mwenye kuangalia kila kitu, mwenye kushinda basi hashindwi na chochote, mkubwa wa shani katika nguvu na utawala, mwenye kutukuka na kila kisichokuwa laiki na uzuri wake na utukufu wake. Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanamshirikisha nayo. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kuviumba vitu vyote tangu mwanzo bila ruwaza ya kuiga iliyotangulia. Mwenye kuvipa sura kama vilivyo kwa mujibu atakavyo yeye. Yeye ndiye mwenye majina mazuri, mwenye kutakaswa na kila kisichokuwa laiki yake na kila kilichoko katika mbingu na ardhi. Na yeye ndiye mwenye kushinda asiyeshindwa na kitu, mwenye hikma katika kupanga kwake na sharia zake.